Šalom, pozdrav svima, ljubljeni braći i sestre u Kristu Isusu. Gdje god se nalazite, gdje god da slušate, u koje god da vrijeme slušate, želim vam mir, obilje mira i neka je blagoslovljen Bog Otac gospodina našega Isusa Krista. On koji je po vječnom namu bio predan za naše grijehe, iskrsnio je, ispobjedio je smrt đavla i razružio poglavarstva i vlasti, i otvorio nam je put u svetinju nad svetinjama, da odvažno i hrabro možemo ući po krvi janjetovoj, jer njegovo tijelo je bio taj poderani veo, tako da možemo biti puni duha svetoga i po njemu vikati Aba oče, po tom duhu doći u ime gospodine Isusa Krista, slušati njegov glas, slušati njegov glas i se osluškivati što on ima reći za nas, jer sam Mesija blagoslovljen je rekao da ovce njegove čuju njegov glas i da one idu, kada on povede ih, da one idu za njim. I tako i mi, ako smo stvarno njegove ovce i ako čujemo njegov glas i kao što pismo kaže, danas kada čujete glas Duha Svetoga, ne otvrdnite svoja srca. Danas Duh Sveti govori, jer on je taj koji uzima ono što je od Mesije Isusa i to daje nama. I danas kada čujemo glas duha, ne otrtimo svoja srca, nego ponizimo se, budimo ponizni svaki dan, svaki put kad nam on govori. Ono što sam ja htio podijeliti je, u biti jučer sam slušao ono što je brat Davor dijelio o molitvi i još nešto prije toga što je govorio kada je spomenuo stih iz Timoteja, da ljudi mole na svakom mjestu. Jednu stvar koju on dobro rekao je da u biti sramota je za tijelo Kristovo to je istina to je činjenica. Da muškarci i muževi tako malo mole, a da sestre sve više i više mole. I ono što se treba promijeniti, i ono što se treba promijeniti u mnogim kršćanskim krugovima, kao tako rečeno crkvama, kako god da je zovete, da bi vrijeme je da muškarci ustanu da budu ono što ih je Bog pozvao, to je da budu muško ne da budu kukavice, ne da budu ljenčine, ne da, da traže izgovore, ne da se skrivaju iza leđa svojih žena, da se skrivaju iza svojih poslova, za svojih obaveza, i za izlika, nego da budu ono što i pismo u biti kaže, da budu muško. Da budu muško kao što je Mesija Isus Krist bio snažan i muževan. I jedna od stvari koje kada je brat Davor govorio o, zadnji put ovo jučer o molitvi i o tim nekim stvarima, dok je on to govorio meni su jednostavno počeli dolaziti stihovi i, i neke stvari koje ću podijeliti s vama. Ono posebno što je znači Duh Sveti mi naglasio je to da gospodin želi da se muškarci, da se muževi ohrabre, da počnu biti ono što trebaju da budu. Ja već govorim odavno da u tijelom Kristovu muškarci su kukavice i muškarci su papci, kako se to ono kaže. I to nije u redu. Jednostavno mora se vratiti nazad onaj model kako je Isus Krist zamislio crkvu, kako je njegova čista zaručnica, ne naopako. I jedan od stihova koji mi baš došao, dok sam malo tu čitao i pripremao se, e, Pismo kaže, i to je neko rekao da je Bog, Bog generacija, da imamo Abrahama, Izaka i Jakova. I u pismu e, znači da je Bog, Bog očeva, Bog sinova i Bog unuka. I da je Bog, Bog svake generacije. I u Božoj riječi tamo imamo da kada Ivan kaže, obraća se svetima preko poslanice i kaže da E, kaže ovako, pišem vama dječice jer su vam oprošteni grijesi radi imena, nego pišem vama očevi, jeste upoznali onoga koji je od početka, piše vama mladići, jeste pobjedili zloga, piše vama dječice, jeste upoznali oca. Napisao sam vam očevi, jeste upoznali onoga koji je od početka. Napisao sam vama, mladići, jer ste snažni i riječ Božja ostaje u vama i pobjedili ste zloga. Zanimljivo je to vidjeti u tim stihovima da se spominju dječica, spominju se očevi, spominju se sinovi. I on ovdje za očeve kaže da je upoznat je od početka. I ovo mi je zanimljivo kad vidite e, Abraham je u biti upoznao onoga koji je od početka. Onaj koji je stvorio nebo, zem, nebesa, zemlji, more, sve što je njima. Piše tamo da mu se Bog objavio. I Izaku se isto, kaže, Bog objavio Abrahamu, ali kad vidimo očevi, tamo kaže da je se Bog objavljivo Abrahamu češće. Za Izaka ne vidimo toliko puno da piše. Ali za njega piše da je on, znači on je sin. Kaže, očevi, jeste upoznali onoga koji od početka, piše vama mladići, jeste pobjedili zloga, piše vama, dječice, jeste upoznali oca, i ovdje kaže, pisao sam vama, mladići, jeste snažni, riječ Boze, ostaju u vama i pobjedili ste zloga. Zanimljivo je znači da Bog je Bog generacija, a Izak je bio sin Abrahamov, i tu kaže da, da je Duh Sveti kaže da je napisao sa mladićima jer se snaže riječ Bože ostaju u vama, pobjedili ste zloga. Ima jedna stvar zanimljiva u vezi Izaka što sam ja našao u pismu, Iza kao muž. E, on je bio snažan. Ja vjerujem da ono što je on vidio kod svog oca, da ono što je Bog govorio Abrahamu ocu njegovom, da je to bilo i njemu da je upravo on bio taj koji isto nadvladao neprijatelja, pobjedio je zloga. I vidit ćemo tu kakav je on bio kao muž. I ovo sad govorim u kontekstu molitve. Ono što je meni Bog pokazao, što ćemo kasnije proći kroz stihove, da vidimo ono što Bog jednostavno želi da naučimo iz primjera, iz Izakovog primjera, za koje kaže i pismo, da je on, on je bio mladić, tamo piše da je sa 40 godina se oženio, to je još mlad čovjek. Ovaj, neki kažu srednje godine, dobro, ali još je to mlad čovjek, znači nije u snazi je, Boža riječ je bila u njemu, jer je gledao svog oca Abrahama kojem je Bog govorio svoju riječ. I vidit ćemo, kaže, zanimljivo je tamo jedna stihove koje sam ja našao u vezi Izaka ili Icak, Icak ovaj, što u biti u prijevodu znači onaj koji se izrugiva, koji se smije, pa koji se izrugiva neprijatelju svom, što je slika u biti Mesije Isusa Krista za kojeg tamo kaže da se smije onaj koji stoluje jednom salmom, izrugiva se kaže onaj koji sjedi na prijestolju. I u postanku 25. poglavlje. Znači, postanak 25. Znači, ovdje opet kažem, govorimo u kontekstu molitve, ono što Bog želi kao muževi i posebno ono što Bog želi muževi koji su muževi da, da stoje u molitvi za svoje žene. Ono, uglavnom, se ide da žene mole za svoje muževe, da žene treba mole za svoje muže, u biti treba biti obrnuto. Muškarci su treba biti ti koji treba biti primjer u svemu i koji treba stojati za svoje žene u molitvi. Naravno, žene mole za svoje muževe, ali oni u biti su ti koji, koji trebaju da budu istureni naprijed. Dakle, postanak 25 od 19. do 23. stiha kaže ovako, a ovo je naraštaj Abrahamovog sina Izaka. Abraham je rodio Izaka, znači ovdje vidimo da postoje naraštaj Abrahamova sina Izaka. Abraham je rodio Izaka, a Izak je bio star 40 godina kad je uzeo za ženu Rebeku, kći Betuela, Sirica i spada na Rama, sestru Labana Sirica 21. stih. Zatim je Izak usredno molio gospodara za ženu svoju, jer je bila nerotkinja. I gospodar se zauzeo za njega, te je žena njegova Rebeka začela. A djeca su se u njoj sudarala, pa je ona rekla, ako tako bude, zašto sam ja takva? Onda je otišla upitati gospodara. I gospodar je odgovorio, dva su naroda u utrobi tvojoj i dva će se soja ili dvije će se svoja naroda iznutrine tvoje odvojiti, a jedan će narod biti jači od drugog naroda, stariji će služiti mlađem. Želim ovdje da vidite jednu stvar. U 21. stihu da pročitamo nešto zanimljivo. Piše, zatim je Izak usredno morio, molio. U biti u hebrejskom ova riječ usredno molio znači da je preklinjao Boga za ženu svoju jer je bila nerotkinja. I zapazite šta kaže i gospodar se zauzeo za njega, te je žena njegova Rebeka začela. Zapazite ovo, ne piše da je se zauzeo za Rebeku, nego se zauzeo za njega. On kao muž je stao pred gospodara ili Jahve, Boga živoga i on je preklinjao i molio je Boga za svoju ženu, kad je bila nerotkinja. I nakon toga čak vidimo znači da, e, da taj kako je Izak stojao pred Bogom, kako je preklinjao usredno i molio se da bi Boga je uslišao zbog njega da je djelovao na ženu njegovu. I da se tu dogodilo, znači bila je nerotkinja, ona je rodila, dobila je blizance i ovdje vidimo da je to čak na nju utjecalo da je i ona kasnije otišla kod Boga i tražila savjet. Želimo, brat, ljubljeni braćo, pogotovo muževi, koji nam Bog šalje ovu opomenu svima nama muževima i ne samo muževima nego i onima koji su vjerovatno koji su zaručeni, koji su vjerojatno već u vodama da budu muževi, da su vjernici. Naučimo lekciju ovdje, naučimo jednostavno kakav je bio Izak koji je stao za svoju ženu i zbog njega piše da je Bog djelovao. Kasnije ćemo vidjeti jedne druge stihove iz Korinčana. Ovo je za mene bilo ono wow. Mada, prema mom jednom svjedočanstvu koje ću i ovdje iznijet, e, kad sam to čitao, onda sam se sjetio kako je Bog djelovao u biti u mome životu i u životu moje žene bila je prije dosta godina, dosta godina, šta ja znam, ne znam sad točno, možda tamo 2011. 2010. 2011, ne znam sad točno biti, radilo se o tome da ja onda još ni, ja nisam radio, već bio sam sa mojom tadašnjom malom čerkom koja je bila mala, jako mala, ali žena imala problema na jednom, na ovom bivšem, na jednom tamo prvom poslu na kojem je radila i stalno je dolazila kući, jadna je bilo jako teško i svašta se nešto loše događalo i u jednom periodu ja sam cijelo vrijeme stojao u molitvi za nju. Ja sam molio, ono, Bože, za rješenje, za nju, za, jer stvarno je bila jadna, ona dolazila s posla tužna i onda je mene to znalo iritirati, ja sam bio ljut na nju, još sam ja više onda na ljevo ulje, na vatru i to je još njušće teže bilo i zbog male što nije mogla biti s njom puno i što nije mogla ni biti sa obitelji puno je radila je tamo, onda je na poslu bilo svašta. I jednostavno ja sam svaku večer znao stati pred Bogom i molio sam se ono i tražio sam Božje lice i stvarno sam ono tražio da se nešto promijeni ili ne znam što da se jednostavno promijeni situacija da i nakon nekog vremena baš je bilo ono za, zadivljujuće. Ono, žena došla i kaže da u biti u tom poslu gdje je bila je praktički ono tehnološki višak, znači gotovo ono, nema više to, taj se pre, ovaj, pogon, za, taj dio se pogona zatvara, sele ga dalje, u biti ona će biti višak, znači dosta će bez posla uglavnom. I u tom gradu gdje smo živjeli, stvari tamo nam je još i danas kuća, e, ima ista ta, u istom tom koncernu je ista, nije ista firma, druga je firma, isti je vlasnik, samo nije iste ovaj, proizvodnja. I kad je bilo pre toga, dobit će ona otkaz, gotovo ovo ono, i nešto su razgovarali i onda tamo jedna žena je rekla pa kao zar nema neko drugo rješenje za nju i onda kao taj neko je tamo rekao pa ima, ima u toj drugoj firmi u istom gradu traže tehnologa. I u biti praktički preko noći je bilo da je Bog napravio da je u biti preko noći ona iz tog jednog posla došla samo na drugi posao i nastavila je dalje. I ljubljeni moji, sad dok sam te čiste, čitao stihove, znači iz Berešit ili Postanak, to do, me, do je došlo tako misli, u biti, koliko mi kao muževi kiksamo u biti. Mi toliko kiksamo, i ako neko ne želi sebi to priznati, ali u tijelom Kristovu Hrvatskoj je to strašno. Koliko mi kao muškarci, muževi kiksamo, koliko mi malo vremena pro, ovaj, provodimo molitve za naše žene, za našu djecu koliko bi trebali biti ti koji stvarno su poput Krista. Krist je e, zaročnik. Krist je taj koji njegove hrani crkvu i on je taj koji, je, koji se zauzima za nju. On je taj koji se brine za nju. On je taj koji je u kraljestvu nebeskom sa ocem i on zna za svoju zaručnicu i on se brine koliko više mi bi trebali, znači za one koji imate buduće zaročnice, zaročnice i da, buduće muževi žene i današnje muževi žene da jednostavno trebamo se upitati zašto je toliki kao, zašto je toliki nered. Bahati i ponosni ljudi ne žele priznati po nekim ti crkvama da nije kod njih nered i, i, i da nije, ali ono što je činjenica da se mnogi brakovi čak i u onim crkvama koje sebe nazivaju na novo rođenima, brakovi se raspadaju, djeca stradaju, muževi su ogorčeni, žene su ogorčene. Zašto? Zato što muževi nisu na svom mjestu gdje im pripada. Poremećen je božanski red do kojeg će ja doći kasnije. I taj božanski red je izvrnut. Ljubljeni moj, a u Izakovom domu i nije božanski red bio izvrnut. On je čvrsto stajao, piše tu da je usredno Zaklinjao je e, Boga za svoju ženu i jasno pismo kaže u 21. stihu ponovo ću pročitat. Zatim je Izak usredno molio gospodara za ženu svoju, jer je bila nerotkinja. I gospodar se zauzeo za njega, te je žena njegova Rebeka. Zapazite, zauzeo se za Izaka. Ne za Rebeku, nego za Izaka. Blagoslov je tekao kroz e, tu molitvu od Izaka na njegovu ženu. Tako i mi, braći i sestre, mi muškarci u tijelu Kristova treba biti ti koji će kroz molitvu za svoje ženu, za svoje djece, da blagoslov taj, da Boži doticaj teče na, na, na naše žene, na naše djece, da stojimo i da molimo. U, u Izakovoj situaciji bila žena bila nerotkinja, ne znam, u životu tvoje buduće žene ili zaručnice današnje ili u životu žene možda nešto drugo. Ali Bog očekuje od nas kao muškaraca da on djeluje na nas i kroz nas, na, na našu ženu i na naše djece, ne da bude obrnuto. Jer u biti obrnuto i ne može funkcionirati. Zasigurno žena može doći, moli se, može i djeca, ali Boži poredak je nešto sasvim drugo i Bog slijedi svoje zakone kraljestva koje on postavio, koje nam riječ jasno ukazuje. I stvarno trebamo se preupitati, ljubljeni braća, koliko mi kao muževi stojimo koliko smo mi jaki u tome ili stvarno se sakrivamo iza izlika, sakrivamo se iza obaveza, sakrivamo se iza poslova, sakrivamo se umoran sam i ne znam nija šta. To su samo izlike koje se Satona jako voli, koje na jako koristi, zato vam pravi nered, zato uništava brakove, zašto, zato uništava djecu i zato uništava crkve, zato se duh feminizma ali, ovaj, širi u crkvi, jer uh, e, u toj svojoj nekoj E, naivnosti i zabludama žene misle da mogu preuzeti neke stvari koje nisu po božanskom redu i misle da će to funkcionirati. Ja znam da ima mnogih ljudi koji neka učenja koja su biblijska nazivaju da je to šovinizam, da je to da to nije biblijski, ali ono što ja vidim u ovih 12-13 godina koliko sam vjernik, ja vidim da je božanski red izvrnut u mnogim crkvama i zato jeste toliki nered i zašto jeste tolika steta i sestre u Kristu Isusu, one vide da treba nešto napraviti, da to nešto ne ide dobro i onda one ulaze u područje kojim Bog nije dao i onda đavo to koristi i još više štete pravi. Zato, braće ljubljena, nemojmo biti kukavice, nemojmo biti mlakonje, nego budimo oni koji će stati zauzet se za svoje domove, zauzet se za svoje sestre i za svoje žene, stojati čvrsto u molitvi i biti ono što Bog nas poziva da budemo, da to budemo muževi po njegovom srcu. Kakav bi, da se pitamo, kakav bi muž bio Isus Krist? Kakav bi bio muž? Mislim, ono, dok je živio na zemlji fizički, kakav bi on bio muž? Da li bi se on skrivo iza žene i on rekao, žena, moliti za mene, ja sam nemam vremena, ili bi možda samo dolazio par sekundi, minutu, dvije, a Bože, hvala za moju ženu, za moje dijete i amen, ja nemam vremena, i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovdje vidimo da Izak nam može kako biti dobar primjer i ako ćemo biti poput Izaka i onda ćemo reflektirati njegovo ime Jicak, onaj koji se izruguje. I onda ćemo mi biti oni koji se izrugujemo Sotoni i onda ćemo biti oni kao što tamo kaže Ivan Mladići, vi ste pobjedili zloga. Zašto mnogi e, muškarci i muževi ne pobjeđuju zloga, nego njih zlog dava i drži ih u zavlom. Zašto? Zato što nisu na onoj poziciji, na onom položaju kojim Bog je uspostavio prema svome kraljestvu i prema zakonima svoga kraljestva, ne po duhu ovoga svijeta. E, dalje ono što sam dobio je bilo je, e, radi se o božanskom poredku. Božanski poredak kroz koji kraljestvo Bože djeluje u sili, Znači, Božje kraljestvo može djelovati u sili i snazi. Božje kraljestvo može djelovati nadnaravno snažno, da to čak i ljudi okolo vide, kao što je bilo u dijelima apostolskim, kaže da su vidjeli čudesa, visoko su cijenili, poštivali, imali su strahopoštovanje prema prvoj crkvi. Zašto? Zato što je kraljestvo Božje duh Duh sveti koji jeste kraljestvo donio na zemlju je djelovao snažno među njima da su to čak i oni mogli vidjeti. Čak tamo piše i u dijelima da su nespašeni vikali, evo i ovdje su došli oni koji su okrenili cijeli svijet na pačke. Kako su oni to znali? Oni su to dali zato što je božanski poredak i kraljestvo Bože djelovalo snažno. Sa druge strane, kada je taj poredak izvrnut, sila kraljestva neće djelovati, Duh sveti neće djelovati. Da ponovim, kada se taj božanski poredak izvrne sila kraljestva neće djelovati. Duh sveti neće djelovati, neće, neće i neće i točka. Koliko god ljudi mislili da će Duh sveti djelovati, da on gleda kroz prste, da, on, da je Bog pun milosti, da je on ljubav, Duh sveti ne može djelovati tamo gdje je nered. Duh sveti će doći opominjati da dođe red, Duh sveti će opominjati približavati ocu i opominjat će da mora doći red, jer tamo pismo kaže da Bog nije Bog nerada, nego reda i nije Bog zbunjenosti, nego čistih misli. Ljubljeni mora nam biti jasno, zbog toga što nema božanskog poredka. Tijelo Kristovo u Hrvatskoj je katastrofa. Užas i sve i, i jako loše, jako loše. Jako opet ponavljam, ima ponosni ljudi koji sebe nazivaju vođama, koji su digli nos u oblake i guraju oblake i oni tvrde da kod njih je sve super, da, je, da su oni posebni, da oni su jedini pomazani a u biti nered za neredom, svugdje je nered. I to je činjenica jer ova nacija propada, evanđelje se ne propovjeda, nema sile kraljevstva, nema sile duha svetoga, nema slave Božije. Zašto? Zato što božanski red i Božja riječ se gazi. U prvoj Korinčanima 11.1 do 3 ćemo pročitati šta je apostolska nauka, šta je istinska apostolska nauka, šta je duh sveti zapovjedio, duh Isusa Krista, duh Ješua hamašija Ruah Hakadoš, znači duh koji je svet, on je ono Hakadoš naglašava da je on svet, da nije bilo tko. Znači, prva Korinčanima 11.1 do 3 kaže Moji sljedbenice budite kao što sam ja Kristo, Znači, imitirajte mene kao što imitira Mesiju. Isusa kaže Krist, Mesija, pomazanika. Kaže, a hvali vas braća što me se u svemu sjećate i držite uredbe koje sam vam predao. I onda on nakon tog trećeg stiha govori koje uredbe on njima predao kad je bio, kad je došao i kad je podigao crkvu i kad je se Duh Sveti pokrenio i tako dalje. Ali htio bi braća da znate da je svakom muškarcu glava Krist, a glava žene muškarac, a glava Kristu Bog. Treće stih znači, da znate da je svakom muškarcu glava Krist. Znači, muškarcu ovdje je ta grčka riječ aner, što znači za muškog. Može biti muž, može biti čovjek, e, kolega, uglavnom radi se o muškoj osobi, muškarac, da je njemu glava krist. Na, ovdje jako dobro moramo zapaziti taj božanski poredak koji u Hrvatskoj kako se sve više i više izvrće. U, u Hrvatskoj mnogim crkvama počinje su žene da budu glava, a muškarci su gurnuti sa strane. Počele su žene da budu u vodstvu u crkvama, muškarci se gura sa strane, počele su žene da budu pastori, apostoli, što god, muškarci se gura sa strane. Pismo jasno kaže da postoji božanski poredan, muškarac, žena i, i, Kristu, i glava Kristu je Bog. I ovdje vidimo jasno da ide Krist, muškarac, muž, žena. I kaže da je muškarcu glava Krist. Ako je muškarcu glava Krist, on će moliti poput Krista. Kao što bi Krist molio za svoju ženu da je imao fizički na, na zemlji dok je bio, tako je muškarac, muž, treba da mole za svoju ženu kao što glava je molila dok je hodala zemljom, taj kao što pava kaže, nasledite mene, kao, imitirajte mene kao što imitiram glavu, tako i muškarac treba da mole za svoju ženu. Jer je muškarcu glava Krist. I taj božanski poredak kada tako djeluje, onda Kraljestvo Bože djeluje kroz muškog na ženu, na djecu i tako dalje. Ako tog božanskog poredka nema, propast. Dolazi propast i onda dođe Sotona i onda on radi šta hoće, on šamara lijevo desno, on donosi svoje zablude, donosi svoje krive stvari i, i svašta nešto. Dakle, ovdje Pavo kaže da znate svaku muškarcu glava krist, a glava ženi muškarac. Ne može se ovaj, ovaj se poredak ne smije izvrnit. Ako se izvrne, znači da dolazi nered, dolazi lažna mudrost, dolazi lažna spoznaja i znanje i tu onda i duševnost bude i svašta se loše dešava. Barem to znam iz svog iskustva, u jako puno godina koje sam prolazio kroz ovo, jednostavno vidimo tu da ako je glava Krist muškarcu, on će gledati u Isusa Krista i činiti onako kako je On činio na zemlji. On će govoriti kao Krist, On će poticati, ohrabrivati, e, ojačati e, riječi utjehe, molit će onako kako bi Krist molio za svoju ženu, da, da koju, koju naravno nije imao, bio ženjen, ali kao, kao da on ima tu ženu i kao da on se moli, jer je on je glava. I ovdje vidimo, kažem, ponavljam opet što sam malo prije rekao, božanski poredak kroz koji kraljestvo Bože djeluje u sili i snazi je jasno opisan tu u trećem poglavlju. Di toga nema, to nije, tu nema kraljestva Bože, To je sila tame, to je kraljestvo tame, čini svoje. I taj poredak ako se izvrne, sila kraljestva neće djelovati. Duh Sveti neće djelovati. Zašto? Zato što nije poredak Boži i zato se mnogi brakovi raspadaju i zato se neke stvari dešavaju i mnoge crkve su u neredu. Zašto? Zato što je polako se uvlači neprijatelji do nas i, i kroz lažne nauke i kroz neke knjige čak koje naglašavaju feminizam, koje naglašavaju i krivo tumače neke biblijske stihove e, i, i onda dolazi nered. Jer zašto? Zato što Duh Sveti se povlači i neće djelovati. Duh Sveti ne može kontra Božje kraljestva. Duh Sveti ne može kontra božanskog poredka. <laughs> Tako da, muževi, trgnite se, trgnimo se svi zajedno i počnemo biti ono što nas je Bog pozvao. Budimo muževi ona, po Božjem srcu, po Isusovom, po Mesinu srcu. Pogledajte Pavla koji ima tako, on kaže, moji sledbenici budite kao što je sam i ja, Kristov. Kao što je to doslovno bilo u grčkom moji, imitirajte mene kao što imitiram Krista. Kako mi imitiramo Krista kao muškarci? Kako mi imitiramo molitve Krista za naše žene, za naše djecu? Ako uopće mnogi muškarci, možda i ko zna koliko ih mole. Nadalje, ovdje smo znači, prošli kroz taj božanski poredak preko koji Bog neće ići moli koliko hoćeš, posti koliko hoćeš, imaj kako god hoćeš crkvu, koliko god da je tvoj pastor pomazan, liječit, što god nije bitno, Bog preko ovog poredka neće djelovat. Točka. Svidjelo se to nama ili ne svidjelo, mnogi su spustili Boga na svoj nivo razmišljanja i misle da se Bog mora njima povinut. Bog neće se nikom povinut. On je stvorio nebesa, zemlju, more i sve što je njima. Isus je otkupio svoju crkvu, svojom krvlju i oni koji su njegovi, oni su poslušni onome, a oni koji nisu, vratite se nazad i počnite biti muževi u Kristu Isusu kako i trebamo da budemo. Prva Korinčani 16.13 Nadalje. Kaže ovako, bdijte čvrsto stojite u vjeri, muževno se držite, budite jaki. Tu isto stoji na riječ, grčka riječ koja je u 11. poglavlju Aner. Znači, Pavo nas upozorava, upominje i čuvajte se oni prijevodi imam prijevod koji kaže di su tamo govori braćo i sestre, braćo i sestre, ne, ne, u grčkom nema braća i sestre, nego samo braćo. E, znači, kaže tu, stojite u vjeri, kaže, muževno se držite. Muževno, kaže. Znači, taj, i ta riječ muževno u biti doslovno grčkom znači ponašajte se muško. Da budemo muško. Ne govori ovdje za sestre, nego ovdje se obraća braći. Ovdje se obraća muškarcima u tijelo Kristovu u Korintu tada i nama danas. Kaže, muževno se ponašajte. Nemojte biti koji ne se ponašaju ko kukavice, koji se povlače, koji, su, koji nisu hrabri, koji se ponašaju... <laughs> Danas često čuješ kako kaže u današnjem vremenu sve više i više su muški postali ženskasti, a žensko sve više i više muškasti, što u biti je nažalost istina i u mnogim crkvama gdje su muškarci počeli sve više i više se ponašati kao žene, a žene kao muškarci. I onda se čude zašto im je crkva u raspadu, zašto, su, zašto grijeh vlada, zašto se sve raspada, pa po, remećen je božanski poredak, šta, šta se čudite. I ovdje Pavao danas i nama muškarcem kaže da se mužem nadržimo. Ta riječ čak znači i da budemo hrabri, da se ponašamo kao muško. Muž je jedna čvrstina, jedna odlučnost, jedna silina kao što je Krist, Krist je bio muževan. I to kaže, muževno se držite, to nije prijedlog, to je zapovjed, kaže bdijte. Šta mu im kao muškarcima da bdijemo, da stražarimo, da čvrsto stojimo u vjeri. Ako mi ne, kao muškarci ne stojimo čvrsto u vjeri, što mislite da će naša djeca i naša žena stojati čvrsto u vjeri? Možda i oče. Ali onda smo mi u toj priči onda znači da nama kris nije glava. I kaže da budemo jaki, ne da budemo mlakonje, ne da se skrivamo iza, iza molitava naših žena, ne da se skrivamo iza molitava naše djece čak možda, ne da se skrivamo za naših e, potreba, iza naših e, ljenosti ili što god. Koliko samo ljudi koji sebe zovu vjernicima provode vrijeme gledajući u mobitel i televiziju i kad je svjetsko prvenstvo koliko Urliću, jer sam jedne godine gledao svjetsko prvenstvo, pa to je strašno kako neki vjernici, a toliko su nabrijani neke stvari, da su, da su upola toliko u molitvi, ko što su za to. To je sramota. I onda to svijet gleda. I šta se onda čudite zašto svijet ne želi Krista? Pa neće radi muževa. Ne zato što su muškarci takvi kakvi jesu. Kaže, muževno se držite. Znači, budi muško. Prvo Timoteju 2.8, to je ono što mi dalje gospodin govorio, to baš sam se sjetio što je Davor rekao. Davor je to spomenuo u jednom trenutku da je sramota za muškarce. Je, sramota je. ja sam muškarac, zato kažem sramota je za muškarce, za muževe, da više sestre mole, da više sestre preuzima neke stvari koje biti Bog i nije dozvolio, a muškarci kukavički i, i ljenčarite i povlačite se. Nisu svi, hvala Bogu, ali većina. I onda se čudimo kako to da tako crkva ne valja, da se sve raspada. Pa pitajmo se muževi zašto je to tako, pitajmo se muški zašto je to tako. Gdje smo mi? Šta Bog očekiva od nas? Trebate uroniti u riječ i da vidimo šta Bog očekiva od nas. Prva Timoteju 2.8 Kaže ovako, e, Hoću dakle da ljudi mole na svakom mjestu podižući sve te ruke bez njeva i sumnje. I želim reći da ova lječ ljudi, isto je ta riječ grčka aner, znači za muško, muža, kolegu, znači odnosi se na muškog. I ovdje ovo jasno kaže da ljudi mole na svakom mjestu. Znači, kada muževi se nađemo, kada se mi nađemo kao muževi, šta mi, <laughs> mi klaframo o glupostima ili mi pričamo o besmislicama ili mi smo spremni moliti kao muževi za naše, za naše žene, za naše djece, pa čak kad nije bitno ako je nespašena žena, ima i toga. Ili da se kaže ljudi mole na svako mjesto podizući sve te ruke bez gnjeva i sumnje. Znači sve te ruke, da li su naše ruke čiste? Da li mi ono što radimo u našim rukama je to čisto u Božim očima? Da li nosimo gnjev u našem srcu i sumnje? Znači, on kaže da se ljudi mole, čisto duh sveti naglašava ko je prioritet. Izak, evo, čisti primjer Izak. On je bio taj koji se zauzeo za svoju ženu. On je bio taj prvi onda kasnije Bog rodilo kroz njega da je ona čak išla Bogu i tražila savjete Bog i njoj je progovorio. Ako Bog ako mi idemo Bogu da nama govori, On će govoriti onima oko nas. Ako mi ne idemo, ne znam ljubljeni, Bog može svakom govoriti daleko od toga, Bog nije ograničen. Ali onda smo mi u problemu kao muškarci, u tijelo Kristovi kao posebno kao muževi. I Pavao kaže, hoću, dakle da ljudi mole na svakom mjestu, hoću, kaže. Ovo nije neka labava nije alternativa, nego ovo je čista Božja srce i Božja želja da muškarci budu na onom mjestu gdje treba da budu u molitvi, u svjedočenju, u riječi, u duhovnim darovima, u zajedništvu. I zadnju stvar koju ću podijeliti s vama biti koja mi je prvo i došla kad je Davor govorio za njevo puta o molitvi, kada je iznosio je prva Petrova 3.7 muškarci, muževi, često se trebamo zapitati zašto Bog ne odgovara na naše molitve. Moliš, moliš na neke stvari, a u biti ništa se ne dešava. Nema nikakvog efekta. Molitva ti je jako ne, neefektivna, molitva ti je nikakva, bezvoljan si za molitvu i sve neke druge stvari koje u biti utječu na tvoj duh, dušu, a i tijelo, u biti 1. Petrova 3.7 prva Petrova 3.7 nas uči apostol Petar koji je isto bio muž koji je bio apostol, istinski apostol koji je bio muž tamo piše da ima punica ako ima punicu znači da ima ženu najmanje jedno dijete pretpostavljamo ako ne i više nije ni bitno Prva Petrova 3.7 kaže ovako Tako vi muževi, živite sa svojim ženama, prema spoznaji, iskazujući ženi čast, kao slabijoj posudi i kao su baštinicima milosti života da vaše molite ne bi bile spriječavane. Znate li, ljubljeni muževi i braće u Kristu Isusu, da naše molite mogu biti spriječavane ako mi se ne odnosimo prema našim ženama onako kako je Božje srce. U biti ovo bi značilo kad bi se prevelo neke riječi sa grčkog. Tako i vi muževi, živite sa svojim ženama prema znanju. Dakle, prva stvar, mnogi muškarci u tijelom ne poznaju, ne znaju neke stvari i krivo mole i zato nema efekta svojim molitvama jer su molitve spriječavane. Kaže da e, žive sa svojim ženama prema spoznaju ili znanju. Kako ti, brate, imaš mužu u Kristu Isusu znanje kako u znanje koje kaže ovdje da živiš sa svojim žena, sa svojim ženom prema znanju. Tvoj život prema tvojoj ženi očito je kako ti znanje imaš. Da li je to znanje od duha svetoga, od kraljevstva Božeg ili duh ovog svijeta. Ako ni ne živiš po onom tamo poredku, kako kaže, ti ne živiš u ispravnom znanju, nego živiš u krivom znanju. I kaže da iskažuješ čast ženi. Ova riječ čast na grčkom znači cijeniti kao vrijednost. Znači i tu imaš znanje i cijeniti kao vrijednost, kao slabije posudi i kao su baštinicima milosti života da vaše volite ne budu spriječavane. Ova riječ spriječane u grčkom doslovno znači odsječeno, odrezano. Ljubljeni brate u Kristu, muže u Kristu, znaš da ako nemaš ispravno znanje kako živiti prema svojoj ženi, ako je ne cijeniš i ne, ne iscijeniš je kao vrijednost, zašto je mora cijeniti kao vrijednost? Zato što je za nju krv bila prolivena, zato što je za nju cijena plaćena, njena kao slabija posuda. To ne znači da slabija posuda da je glupa, da je ne znam primitivna, nego jednostavno slabija posuda zato što je muž glava e, ženi. I ona kao slabija posuda traži oslonac i traži e, potporu. Jer slabija posuda uvijek se mora nositi od nekoga, slabija je. I tu piše da su subaštinice milosti života, da vaše molitve ne budu spriječene. Mužu, Kristu Isusu i brate, zajedno sa mnom, Bog nas poziva i Bog nam govori da moramo se vratiti u pravo znanje, kako se odnositi prema našoj ženi, prema djeci, nisi također, i da cijenimo našu ženu, jer ona je slabija posuda. Šta znači slabija posuda? Je krhka. I da se lagano može razbiti, da se lagano može pokidati. A kad se nešto razbije pokidana, teško je popraviti. Kako imaš znanje? Da li imaš Kristovo znanje? Ili izvrniti božanski poredak? Da li daješ čast svoje budu, ako si zaručnik svoje budućoj ženi, sadašnjoj zaručnici, budućoj ženi, ili ako si muž, kakvo, ovaj, kako iskazuješ je čast, ili nešto što je vrijedno, onda to i čuvaš i paziš, nešto što je, nešto što je cijeniš, znači da ti te kako stalo do toga. Ljubini braći se braću, nama nije stalo. Čuvajmo sva srca da ne budu sebična, da gledamo samo na sebe, a ne na naše žene i djecu također. Vratimo se u tijelu Kristova da budemo muškarci ono kako Bog želi, da taj božanski poredak funkcionira. Da jedna muževnost dođe naprijed, da jedna jakost, hrabrost, kao što tamo riječ kaže, da ponašamo se muški. <laughs> kao što je Mesija, Mesija se ponašao muški, ne bio muškarac u Bogu. Kao što je Bog snažan, takav i on bio snažan, odvažan. Duh svet je taj koji će nam pomoć braća i se da budemo ti muškarci u Kristu Isusu. I meni se sviđa Davorov stav što želi da muškarci dođu naprijed, da se, to, da se taj E, kad se počne govoriti protiv to feminizma, odmah sestre počnu biti alergične, a mi mrzimo žene, mi smo muške svinje, mi smo šovenisti, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Imate krivi stav, sestre. Božanski poredak je jasno opisan u 1. korinčini 11.3, sviđalo se to vama ili ne. Braćo ljubljena u Kristu Isusu, molimo se za naše žene, molimo se za za, za božanski poredak da dođe u crku. Jer Krist jasno kaže dolazi po crku bez bore, bez mane, bez ljaga i čega toga slično Jedna od bora i mana i ljaga je upravo taj iskrivljeni božanski poredak gdje se sestre guraju naprijed, gdje se žene guraju naprijed da rade ono što su muškarci zaduženi pred Bogom, imaju odgovornost i za ček ćemo dati račun. Nemojte misliti da nećemo dati račun, jer Božja riječ je od dvosjeklog mača. Bog nije pristran i Bog će sudit pravedno. Zato, braće i sestre, i sestre isto ako ovo slušaju, trebaju da shvate da ne idu kontra božanskog poredka, jer tu ne leži blagoslov, nego će biti sve gore i gore. Ja sam to vidio iz iskustva crkvi gdje sam bio, gdje je božanski poredak izvrnut i to nije ni, to, to jednostavno je nered i, sve, stvari će ići sve gore i gore ako se ne vrati u božanski poredak. Evo ljubljena braća, znači ovo izaku sam vam podijelio, to je meni bilo onako baš ono super i poticajno i neke stvari su mi se otkrile i neke stvari, Bog me, Bog me podsjetio na što je bilo ono u vezi molitve što sam vam pričao. I braćo, muževi Kristu Isusu, ne, ne očekivamo da žene mole, samo da one mole, samo da mole. Mi budimo ti koji ćemo se trgniti, mi budimo ti prvi koji ćemo iskoračiti. Jer to je ono što je volja Božja. A pismo jasno kaže da oni koji vrše volju Božju da ostaje zavijek. I da istražujemo što je volja Božja i da ne sudjelimo u dijelima tame, nego da budemo djeca svjetla. Tako da ljubljeni u Kristu Isusu, evo ovo sam odlučio vjeren Duhom Svetim da snimim neka ste blagoslovljeni i neka je, neka je Bože ime uzveličano i veličanstveno i neka On bude taj koji će nas utješiti, ohrabiti kao muškarca i podigniti. Ja znam da Satona mrzi božanski poredak da se ne, ne, ne hrvamo protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstva i vlasti, protiv mrhovništa mračnog svijeta, ovog svijeta protiv zlih duhova koji borave u nebeskom prostoru, nebeskim prostorima i da naša borba nije protiv naših žena, naših sestara ili što god, nego je protiv našeg istinskog neprijatelja. Da trebamo stati kao muževi čvrsto u Kristu Isusu, da budemo kraljevi koji vladaju, a ne da se borimo kao neki ratnici ovo ono ne. Bog nas je pozvao da vladamo, da budemo muški u Kristu Isusu, a ne da se samo nešto borimo s ovim, s onim, ne, da vladamo i da zauzmemo poziciju koju nam je Bog dao, to je zakonsko pravo. Ako ne koristimo to zakonsko pravo, ne nemojmo se čuditi što je nered. Ako neko dobije zakonsko pravo nasljeđa, ne znam, milion dolara, i ako on to ne koristi, koja mu je to onda, šta ima od toga? Tako i mi isto, ako ne stanemo po zakonski pravu koje imamo kao muškarci u Kristu Isusu, nema ništa od toga. Ljubljeni, Duh Sveti neće djelovati koliko mi sebi umišljali da Duh Sveti djeluje, da mi zato što molimo, što ovo, što ono. Ne, ne. Nemojmo biti u zavlodi, neće djelovati Duh Sveti. Bez tog božanskog poredka, bez znanja, ispravnog znanja kako se trebamo prenašati prema našim ženama, da je cijenimo i jer inače molitve su spriječavane. Đavo baš upravo to hoće, da izvani božanski poredak koji je opisan muž, krist, muž, žena i da onda naše molitve budu spriječavane. A kad su naše molitve spriječavane, taj odnos s Bogom je e, usporen. Ljubljeni moji, evo, to je, nadam se da nije predugo, ja ću se na kratko pomolit. I evo, neka je milost Božja Isusa Krista nad svima nama i njegov dobri duh da nas stvarno osvijesti i osvježi i ohrabri da budemo ono što nam je Bog planirao za nas u Kristu Isusu kao muževi i muškarci. Ljubljeni oče, ja ti zahvaljujem za tvoj božanski poredak. Zahvaljujem ti što si ti taj koji si stvorio taj božanski poredak još od berešita, od početka, stvore si Adama, pa si onda ad, od Adama Evu oče. Ja znam da je neprijatelj od samog pada cijelo vrijeme to izvrčao, izvrčao i radio je krive stvari. Onda u Kristu Isusu kad si ti došao, ti si to vratio nazad, dao si nam dijela apostolska, kojem se jasno vidi cijeli božanski poredak kako je funkcionirao oče. Oče, ja znam da u ovo vremena je totalni nered i kaos i različiti duhovi, demoni djeluju oče i izvrće se božanski poredak u mnogim crkvama i ne samo to. Neke vođe optužuju i pljuju po duhu svetome oče koji, koji želi vratiti božanski poredak naprijed učeći lažne nauke i, potvrđivajući tvoje riječke koje kaže da ima ljudi koji su pokvarnih umova i koji su u otpadu oče koji će opravdavati učiti požude oče. Ono što ti zabranjuješ, oni će učiti da je to istina. Ja te molim, oče, da za svaki stjen što ti u muškarcima, oče, da ti raspališ, da ti raspiriš, oče. Da se u Hrvatskoj podignu istinski pastiri, vođe, muškarci, apostoli, proroci, evangelizatori, učitelji, muškarci, oče. Da dođu naprijed muškarci puni duha, puni znanja, puni mudrosti, kao što vidimo tamo da su, čak i džakone kad su bili, da su bili muževi, puni duha svetoga, muškarci hoće mudrosti i znanja. Hoće da muževi dođu napred u svojim obiteljima, da budu snažni u molitvi, da budu snažni u zastupanju, kao što je Icak bio. Hoće da mi možemo kao, kao muževi nadvladavati zloga, hoće da mi možemo biti oče kao oni koji paze na svoje domove, na svoje žene, na svoju djecu, oče, milost Tvoju molim, oče me gospodina Isusa Krista da budemo muževi, muževni kao što je Isus Krist bio muževan, da imitiramo Krista Isusa kao što je Pava napisao. Hoće da podigneš u tijelo Krista u Hrvatskoj, istinske muževe, pastire i službenike oče, koji će biti uzor stadu oče, tamo? Kao što piše da starješina treba biti jedne žene muži, da drži u podložnosti svoju dom, oče, da, takve muževe, za službenike, oče da ti podigneš, da ohrabriš ne samo i službenika, nego će i su braću i sestre, gospodine, koji su to gura nazad, koji gura s po strani oče. A gura nebožanski poredak, hoće da gura sestre naprijed i žene, oče da vrše ono što nisu pozvane. Ja te molim, oče, za strah Boži, oče, da dođe opoštovanja prema Tvojoj riječi. Da dođu ukori i opomene, oče. Upozorenja, gospodine. I ne samo to, nego hoće da dođe tvoje djelovanje i disciplina oče. U ime gospodina Isusa, kad dođe disciplina duha, da dođe kazne oče ako je potrebno. Da se opametimo oče, da se ne možemo igrati sa tvoje riječi, sa tvojim kraljevstvom oče. Da se ne možemo igrati sa tvojim duhom svetim oče. Nego stvarno da dođu muževi naprijed oče, U ime koji će na svakom mjestu moliti, disati svete ruke bez gnjeva i sumnje Oče, te molim, gospode, u ovo ime, oče. O te molim za ovo ime gospodina Isusa Krista. Amen, oče. Slava ti, gospodine, jer ti si jedini kralje, ti si jedini uzvišeni, nijema Boga kao što si ti. Samo ti što si stvorio i poredak stavio. Tu je tvoje kraljestvo, tu je tvoja sila je tvoja živa riječ. Oče me, gospodina Isusa Krista. Ja te molim za Davidov šator također, oče, da se podignu muževi, da se podignu mladići, muškarci, oče, posebno za muževe da se podignu. Da ti još više pozoveš, oče, da ti još više nadogradiš, da ti još više pridodaš, oče, muževa, koji će biti silni u riječi, koji će biti silni u darovima, oče. Oče me gospodina Isusa Krista. Amen. Boži blagoslov vam želim svima i želim vam mir Boži koji nalazi svaku spoznaju. Šalom.